kuzungumzia athari athari ambazo zinaonesha kwa wema waliotangulia walikuwa na ihtimam katika kuwafanyia wema wazazi wawili قال محمد ابن المنكدر بات أخي عمر na huyu imetajwa na al-Imam Hisham ibn Abd al-Dhahabi al-Imam al zahabi katika Siyar A'lam an-Nubala aitwa ibn Abdullah al-Hudayr ibn Abd al-Uzza al-Qurashi at-Taymi kunya yake ni Abu Abdullah ويقال أبو بكر المدني نعم أسمى هو ينتر يماكي كوفوبي بات أخي عمر يصلي الهلال دبيان عمر أكسالي وبت أغمز رجل أمي mimi نكوى نملالا nikiwa eh آه، غمز كما نكي kuidodosa dodosa miguu ya mama ramzi kukonyeza kama namna hii eh kama akishikashika miguu ya mama yake akichombeza tuseme wama uhibbu anna lailati bilailatihi asema yani sikuwa ni mwenye kupenda usingizi wake kwa usingizi wako maana aliuona usingizi wake huo alikuwa akimchombeza mamae alikuwa akiupenda zaidi eh kuliko usingizi wa huyo ndugu yake ambaye yeye alikuwa akiswali usiku wazi wakana hajar ibn al-adbar ابن firasha ummihi biyadihi nalikuwa hajar ibn al-adbar eh يلمس firasha ummihi biyadihi akawa eh, akifanya lams akipitisha mkono wake ili kusafisha tandiko la mama yake yani anapitisha mkono kutoatoa vilivyopo juu yake pale kama ni mchanga au kero aina yote wayataqallab bidhahrihi alayhi na anageuza lile firasha juu chini chini juu kama ilikuwa ntandiko ni godoro baada ya kupitisha mkono anageuza juu chini niko la mama yake liyataakkada min linihi wa rahatihi ili athibitishe kwamba limekuwa ni laini hakuna kitu kitakachomtia kero mama yake lakini pili atapata raha thumma yudhijuha alayhi kisha namlaza juu yake kabla ya kumlaza mama yake anapitisha mkono juu ya tandiko lile na analigeuza ili aondoshe kama kuna chochote ambacho kinaweza kikamtia udhia na kero mama yake akishathibitisha hilo kwamba hakuna chochote kitakachomsumbua anamlaza juu ya kitu ambacho kimekuwa ni safi wala hakuna kero alikuwa hafanyi haya isipokuwa ni katika kuonesha namna gani walivyokuwa na himma katika kuwafanyia nini wema hasa mama kati ya wafanyia wazazi wawili hasa mama kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ndio hii tunaendelea katika faida zake. Sababu ile bwana alipoomba idhini ya kwenda kwenye jihad akaambia, je, wazazi wako wapo? Basi kwa hao wawili nenda kawafanyie nini? Jihad yako hiyo ni kuwahudumia watu hao. Wasuila al-Imam Ibn Asakira ash Sham, na aliuliza Imam Ibn Asakir ambaye huyu ni muhadithi wa Sham an sababi taakhuri hudhurihi ila baladi Asbahana. Aliulizwa al-Imam Ibn Asakir, huyu ni muhaddith wa Sham. Aliulizwa sababu iliyomfanya kuchelewa kufika katika maeneo miji ya Asbahan. Mbona amechelewa kufika? Faqala, akasema lam ta'dhan li ummi, mama halikuwa hajanipa idhini. Sababu ya mimi kuchelewa, mama alikuwa hajanipa nini? ruhusa huyu mwanachuoni mkubwa kachelewa kufika katika mji wa Asbahan alipoulizwa kwa nini umechelewa akatoa hoja na sababu iliyompelekea kuchelewa kuwa mama yake alikuwa bado hajampa nini ruhusa ya kufanya nini eh ya kuondoka وقال الإمام الذهبي ناسم الإمام الذهبي لم يكن الوالد يمكنني من السفر Imamu Dhahabi naye pia atoa sababu kama hiyo ya Imam Ibn Asakir akasema kuwa mzazi wangu alikuwa hajaniidhinia kusafiri hajanipa ruhusa ya kusafiri asema mtunzi fandhur rahimakallahu ta'ala tazama Allah kuraham ila tilka thullati almubaraka katika jamaa iliyokuwa na baraka tazama jamaa ya watu hao iliyokuwa ina baraka thulla aljamaa minan nas hebu tazama jamaa ya watu hao namna gani walivyokuwa eh jamaa ambayo ni mubaraka jamaa yenye baraka au poti lenye baraka eh katika jamaa hiyo wakiwemo al-anbiya wal ulama كيف كان برهم بوالديهم نمنغاني لبقوا ومواو كوازازي ووين ومالكوا وكي وفني وما وزازي ووين وانظر إلى حالي كشا تزام كتك حالي من حصل قليلا من العلم مع كثير من العقوق كشا تزام حالي يولي أمبائي أمبتكي تشاتي كتك علم حصل قليلا من العلم amepata kichache katika ilmu ma'a kathiri min al pamoja na wingi wa kuwaasi wazazi wake yani kapata kichache katika kichache katika ilmu lakini sehemu kubwa ana mengi ya kutokuwatendea haki wazazi wake wawili lakini hawa waliotangulia wema hao walikuwa na ilmu ya kutosha pamoja na hivyo walikuwa mstari wa mbele katika kuwafanyia wema wazazi wao wanasema tazama hali eh, za hao waliotangulia jamaa hiyo iliyokuwa ni mubarak iliyobarikiwa katika manabii na wanawachuoni namna gani walivyokuwa wakiwafanyia wema wazazi wao lakini pia angalia pia hali ya baadhi ya watu ambao wamepewa kidogo au kichache katika elimu lakini wana mengi katika kuasi wazazi wao wawili yani mambo yamekuwa ni kinyume chake wale walikuwa na ilmu ya kutosha na walikuwa ni wabora na walikuwa na himma kwa wazazi wao lakini ukitazama hali ya wengi leo hii wana kichache katika ilmu lakini sehemu kubwa wamekuwa wenye kuwaasi wazazi wao wawili wal billah قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله أسمع الإمام ابن الجوزي رحمه الله أما بعد فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا حقيقة ميمي نليون بجانا كتك زمزيت لا, يلتف لا يلتفتون إلى بر الوالدين حوالكي ولا حوالتزام جامل لكوة ديوهيم وززوهيري wala yaraunahu laziman luzuma din, wala hawaoni kwamba jambo hilo ni lazima na ulazimu wenyewe ni ulazimu wa dini, kwamba dini imelazimisha hilo. Yarfauna aswatahum ala alabai walummahat, wananyanyua sauti zao kwa baba zao na mama zao, wanawapandishia sauti, sauti zao zinakuwa juu ya baba zao na mama zao وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات كان كوانبا فيجانا هاو هاو يتكيدي كوا كواتي وزازي وويلي نكتك طاعة يواجب نكتك مامو يواجب ويقطعون الأرحام نوانكات ودوب التي أمر الله بوصلها في الذكر أماو الله أميامريشا كوانبا ودوبه كتك قرآن ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر نا أمكتازة الله تبارك وتعالى كوكاته وولوه بأبلغ الزجر أو الزجر إيه؟ وكتازه لها ليجو يعني كميو لها ليجو الله مكتازة كوكاته وولوه waliya'lam albarru bilwalidaini na afahamu yule mwenye kuwafanyia wema wazazi wawili annahu mahma balagha fi birrihima lam yafi bishukrihima nafahamu yule mwenye kuwafanyia wema wazazi wawili kuwa vyovyote vile atakavyofikia katika kuwafanyia wema mahma balagha fi birrihima vyovyote vile atakavyofikia katika kuwafanyia wema daraja na manzila au hali yeyote hali yeyote atakayoifikia katika kuwafanyia wema hao wazazi lam yafi bishukrihima bado haijatosha eh? Eh, bishukrihima wa shukuru an zur'a ibn ibrahim kutoka kwa zur'a mtoto ibrahim أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال ونموجة alimjia عمر الله mridhie akasema inna li umman balagha biha alkibar akamwambia ya Umar hakika mimi nina mama mama ambaye amefikia utu uzima mama yangu amefikia ukongwe amekuwa ni mtu kikongwe wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatan laha na hakika mama yangu huyo hawezi akakidhi haja yake isipokuwa mgongo wangu utakuwa ndiyo kipando cha kumfikisha katika kutekeleza haja yake hawezi lazima abebwe wa uwadhiha na ninamuosha na kumsafisha uwadhiha ughasiluha wa unadhifuha namuosha na ninamsafisha waasrifu wajhi anha na ninageuza uso wangu kutokamana na yeye namuosha namsafisha lakini uso wangu naugeuza simtazame fahal addaitu haqqaha je ya umar nimetekeleza haki yake qal umar radhiallahu anhu amwambia la hapana hujatekeleza haki yake قال عمر اسمع وممبيا قال اليس قد حملتها على ظهري إيه. يعني عمر ممبيا فانا وجتكلز حقك واضح طيب اسمه هو بانا Zura anasimulia huyu bwana baada ya kuwa amemweleza Umar radhiallahu anhu kazi hii anaifanya kwa mama yake anamuuliza Umar itakuwa bado tusijakidhi haja yake mahitaji yake Umar anaambia hapana huyu bwana anaendelea kusema alaysa qad hamaltuha ala dhahri je sijambeba mgongoni mie wa habastu nafsi alaiha na nikaifunga nafsi yangu kwa ajili yake nimembeba mgongoni sijambeba nimembeba na nafsi yangu nimeifunga kwa ajili ya kumhudumia yeye faqala umar umar akamwambia huyu bwana innaha kanat tasna'u dhalika bik hakika mwana mama huyu yeye alikuwa akikufanyia hayo wewe wahia tatamanna baqaaka na akiendelea kutamani wewe uendelee kubakia alikuwa anakufanyia hayo na anatamani uendelee kubakia hiyo wa anta tatamanna firaqaha na wewe unatamani kutengana naye unatamani afe tu upumzike bado hujamtekelezea وجاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال akaja bwana mwingine pia kwa Abdullah ibn Umar Allah amridhie na baba yake akasema hamaltu ummi ala raqabatay min khurasana nimembeba mama yangu ala raqabati maadhira nimembeba mama yangu e, juu ya shingo langu sawa maana amemfunga na kumbeba wazi min khurasana kutokea khurasan hatta qadaitu biha almanasik mpaka nikawa nimetekeleza naye ibada ya hija atarani jazaituha vipi niambie nimemtekelezea nime haki yake qala la kaambia hapana wala talqatan min talqatiha wala talqatan من طلقاتها dhibiti tamko hili talqatiha bisukuni lam واضح ولا طلقة من طلقاتها haujamtekelezea wala mara moja katika mara zake zote hujamtekelezea واضح ولا طلقة من طلقاتها hujamtekelezea wala mara moja katika mara zake alizokuhudumia wewe talqa bimaana marra yani bado hujakidhi hujamtekelezea haki zake ipasavyo hata mara moja katika zile mara ambazo alikuhudumia wewe ثم قال ابن الجوزي بعد ذلك كشكسم ابن الجوزي بعد هapo وبرهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن بمحظوره na kuwafanyia wema wazazi wawili inakuwa ni kuwatii hao wazazi wawili ni kuwatii katika yale wanayokuamrisha awe wanayoamrisha kwa sharti ma lam yakun bimahdhuri muda ambao yatakuwa si katika mambo yaliyokatazwa kisheria hapo utawatii wataqdimi amrihima ala fi'li nafila na pia vile vile kutanguliza amri zao kutanguliza nini amri zao wanapotoa amri kuitekeleza hiyo kabla ya kufanya nafila kufanya ziada ya faradhi kama ni sunna na mfano wake sinaeleka vizuri yani ndio ala sabili almithal wewe unaswali sunna Allahu akbar alafu unasikia unaitwa na mama yako uendelee uache acha au baba yako anakuita acha <laughs> tupo almuhimu sinaeleka vizuri na hiyo utaangalia kutokamana na hitajio lake na haja ya kuita kwake sababu hii nafila nafila ni shay'un zaid an fariida hii ni ziada ya faradhi tunaelewana vizuri kwa hiyo kutanguliza amri zao kwamba imepatikana nafila na imepatikana masala nini ha? ya amri ya wazazi kipi cha kutangulizwa ni taatu walidayk Allah tabaraka wa taala sehemu nyingi azungumza kwenye Qur'an waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsan. Hii ni amri kuwafanyia ihsan. Na katika ihsani ni kuwatii katika yale wanayokuamrisha kwa sharti tu si ya kumwasi nani Allah tabaraka wa taala na hili tumeliona pia huko huyu mtume sallam alipomuuliza huyu bwana kwamba ya rasulullah anamuomba idhini mimi nataka kwenda katika jihad alimuuliza una wazazi wawili kaambia ndio kaambia jihad yako kawahudumie usiende hii ni jihadun mustahab sawa kwa tumeona pia kuwatii katika lilo linaloamrisha unatangulizwa sawa katika swala nini la nafila walinjinabu lima nahaya anhu na kujiepusha na kujiweka mbali na yale ambayo wameyakataza walinfaqu alaihima na kuwahudumia mashekhe kuwapa huduma chakula mavazi matibabu na zile haja zao wal infaqu alaihima eh kuwahudumia nafaka tunaelewana vizuri nasallallahu salam katika hili Allah atuwafikishe lakini wengi wanaghafilika wengi wanaghafilika kwa sababu mbalimbali wengine maisha yanawashughulisha mpaka wanasahau lakini hakuna hoja ya msingi Mtume sallallahu wasallam katika hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu eh asema رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين قيل يا رسول الله ما كنت تسنى هكذا أكتاج أتاج جبريل فقال رغب أنف عبدي من دخل رمضان ولم يغفر له فقلت آمين ورغم أنف عبدي من ذكرت عنده ولم يصل علي فقلت آمين ورغم أنف عبدي من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة Mtume anasema amepata hasara yule ambaye atakayejaliwa kuwadiriki wazazi wake wawili wako hai na akawa hakuingia peponi kwa sababu ya wazazi wake wawili. Yule amepata hasara. Baba yako yuko hai, mama yako yuko hai, alafu ukashindwa kuingia peponi, umekula hasara. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kuna nafasi kubwa ya kuwafanyia wema na hilo linaweza likawa ni sababu ya kupata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Wako hai kwa ikiwa wako hai na umeshindwa kulipata hilo, wewe umekula hasara. Wewe umekula hasara. Kwa swala hili ni swala muhimu sana. Swala muhimu sana. Na wengi kama nilivyosema wameghafilika. Mtu anaweza akala nasallallahu tawfika sadat na Allah tusamehe katika yale mengine ambayo yanatupita. Anaweza akawa mtu anakula vinono, mzazi wake njaa ina njaa inamtesa huko wala hana habari ya kujua mzee anakula nini mama yake anakula nini hata kumjulia hali pia inawezekana anavaa anavaa vya thamani ana habari na mzee wake wala mama yake Allahu musta'an na mengineyo pia katika hayo bali kawa bilaksi tukawa watu wana hima zaidi au tukawa na hima kwa wake zetu e, na watoto wakatushughulisha tukawa tena nafasi ya wazazi hawatazamu vile ipasavyo nasallallahu alaihi wal afia almuhim ni mtihani mtihani natakiwa tujitafiti katika hilo na kurekebisha na kubadilisha system ya maisha sababu inawezekana pia kuna mengine ambayo yanatukuta yana kwa sababu ya kuacha mambo hayo kwa sababu ya kutokutekeleza haki za nini za wazazi ili swala muhimu sana huyu mwana wa chuoni amechelewa kwa sababu hajapewa idhini na mama yake mtu mzima huyo huyo mtu mzima huyo sisi tunafahamiana zote naam طيب والتوخي لشهواتهما na kukusudia kuwatekelezea mahitaji yao yale wanayoyapenda shahawati mimi na hamu ya kitu fulani nataka hichi basi ukusudie na kuliendea hilo katika kukidhi mahitaji yao nataka mgebuka nataka kadha eh pupia katika kutekeleza hilo kukusudia na kutekeleza yale mahitajio yao matamanio yao التحري والقصد والمبالغه في خدمتهما eh na mubalagha kufikia hali ya juu katika kuwahudumia yani uwahudumie katika hali ya juu mubalagha yani uwahudumie uhudumiaji wa hali ya juu Naona vizuri yani kama ni sehemu ya kuweka huduma ya kutosha ile hali ya juu hapo ndo ukite mubalagha ziada katika kuwahudumia ufanye vizuri واضح يا مشايخ طيب والاستعمال الادبي نكتمي اداب والهيبه نهيبه احترام يعني هيبه ني الاحترام واجلال ونينيكيف يعني اتمي اداب na unyenyekevu wa hali ya kwenye kuzungumza nao kusikiliza mahitaji yao wawe utumie adabu na unyenyekevu na utiifu wa hali ya juu fala yarfa'u alwalada sauta mtoto asinyanyue sauti yake kwa mzazi ah hakuna bwana mzee ah la yarfa Allah anasemaje wa imma yablughanna عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما usiseme ah ndo ufi ah la la la lakini wakati gani hapo kama mmoja wao au wote watafikia na utu uzima utu uzima una changamoto utu uzima una aweza akarejea mtu katika ile akili ya chini waman nuammiruhu nunakisuhu fil khalq ni utoto hapo unalea sema ah fala yarfa'u alwalad sawta mtoto asinyanyue sauti yake wala yahdiqu ilayhima yani wala asiwakodolee macho yani uangaliaji ile staili fulani ya kajicho fulani kama kadharau au kamkodolea jicho namna hii mpaka mtu akafikiria mengine la yahdiku ilayhi wala yad'u wala yad'uhuma bismihima wala yad'uhuma bismihima na wala asiwaite kwa majina yao tuko pamoja Tuko pamoja eh? Asiwaite kwa nini? Yapo haya. Mtu ni mama yake anamuita Ashura eh, au anamuita Maimuna au baba kwa jina lake. Hii si katika adabu. Asiwaite kwa majina yao. Wayamshi waraahuma, na atembee nyuma yao kama watembea basi awe nyuma yao wayasbir ala ma yakrahu mimma yasduru minhuma na mtu asubiri katika yale yatakayomkwaza yatakayomkera mimma yasduru minhuma miongoni mwa yale yanatoka kwa wazazi wake yani mtu asubiri katika yale yatakayomkwaza lakini hayo yanayomkwaza yametoka wapi kwa wazazi wake ndio mama yako ndio baba yako unakwazika lakini fanya nini subiri intaha kalamuhu rahimahullah rahmatan wasi'a واضح يا مشايخ الحديث السادس عشر عن ابن عمر رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثيني بحديث واجعله موجزا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك ويأس مما في أيدي الناس تعش غنيا وإياك وما يعتذر منه والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط هو حديث صحيح واضح kutoka kwa عمر الله أمر amridhie yeye na baba أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونموجة لمجيام الله سلم أكام أنبياء يا رسول الله أيوة مجيوم بوا الله حدثيني بحديث نسمولي حديثي حدثيني بحديث نسمولي حديثي نيب ما زنغمسو واجعله موجزا نو يفانيكو أني مفوبي ساكي معرف نسمولي حديثي mazungumzo na mazungumzo hayo yafanye kuwa ni mafupi yasiwe marefu waqala lahu an-nabiy sallam mtume akamwambia salli salatan muwaddi'in swali swala ya mwenye kuaga kaannaka tarahu kama vile unamuona Allah fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka na ikiwa haumuoni basi yeye anakuona wa asmimma fi aidin nas na kata tamaa au jiweke mbali na vile vilivyomo katika watu vile wanavyomiliki watu kwa maana mali za watu usipuuze yani yani usiwe na himma na kutaka kutokwa roho yaias sawa mimma fi aidin nas puuza eh vile ambavyo vipo katika mikono ya watu taish ghaniyan utaishi hali ya kuwa ni mwenye kutosheka ni tajiri kujitosheleza wa iyyaka na nakutahadharisha wama yu'tadharu minhu na yale mambo ambayo yu'tadharu minhu yani mtu hutoa udhuru kwa mambo hayo na hapa ni maana tahadhari na kufanya mambo ambayo yu'tadharu minhu kwa maana jiepushe na kufanya madhambi wazi tuko pamoja ambapo ikiwa utafanya madhambi au maasi yu'tadharu minhu bimadha bitauba sinaeleka vizuri wa iyyaka nakutahadharisha wama yu'tadharu minhu na kutokufanya yale ambayo mtu hutaka udhuru baada ya kufanya kwa maana nini ni madhambi wale wale ya mashaya kwa na na kufanya mambo ambayo ni maasi eh ambayo kuyafuta kwake au kurejea katika usawa ni kufanya nini tauba toba moja au kufanya mambo ambayo mwishoni kuyarekebisha kwake ni kuja kutaka msamaha kwa watu bimaana tahadhari na usije ukafanya mambo ambayo yutadharu minhu baadaye utatakiwa kutubia maasiya kwa lugha nyepesi manake tahadhari na kufanya makosa madhambi maasiya sinaeleka vizuri sawa sawa ya maneno au ya nini ya vitendo sababu haya ndio mambo ambayo yu'tadharu minhu naam baadhi ya mashayikh kwa kama ni maasi ambayo umemkosea Allah utataka itidhar kwa kuomba msamaha kwa nani kwa Allah na kama ni watu utataka msamaha kwa hao uliofanya uliokosea kwa hiyo anamwambia mtume nipe hadithi nipe msimulizi au mazungumzo yasiwe ni marefu na kweli mtume sallam kwa sababu utia jawami'ul kalim maneno mafupi yenye faida nyingi akamtajia maneno haya swali swala mwenye kuaga lakini kama vile unamuona Allah na ikiwa haumuoni yeye anakuona na puuza usiwe na pupa na kutaka kutokwa na roho ha? Eh? na vile ambavyo wanavimiliki watu yani usi, usishughulike na mali za watu puuzia mali za watu tuko moja utaisha aliyakuwa nani tajiri umetosheka umekinahi umekinai ume umekinai na ule utajiri wa ghina nafsi yule mtu ambaye amekosa hili utamwona maisha yake hatulii akimwona mtu tumepata chochote ana kagari ana kadha ana biashara basi yeye hatulizani sinaelewana vizuri eh? muumini hatakiwi kuwa hivyo kwa unaona kwamba huyu anavyo dhalika fadhlullah yutihi man yasha nawe unaridhika na kile ulichokuwa nacho wadhi ya mashaikh kwa haya ni maelezo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam eh, alimweleza huyu bwana katika faida ndani ya hadithi hii faida ya kwanza لقوله أم تمل فهم يصلي صلاة مودعك أنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك في أن استشعار حلول خاتمة العبد فإذا كنت كتك نكتهي استشعار متقهيسي حلول خاتمة العبد عند أداء العبادة mtu أنا kwamba mwisho wake umefika wakati wa kutekeleza ibada yani akawa anatekeleza ibada kana kwamba hana ibada tena baada ya Hii inawezekana ikawa ndio ibada ya mwisho. Hafikii katika hali hiyo isipokuwa ni baada ya kuhisi kwamba hii ndio ibada yake ya mwisho. Kwa hisia hizi zinazopatikana wakati wa kufanya ibada, mtu akahisi kwamba hii ndio ibada yake ya mwisho, jambo hilo yazidu labda khushu'a, linamzidishia mja nini? Unyenyekevu. Baadhi ya mashaikh tayib wa ikhbata na pia vile vile utulivu wa ikhbatan na nini utulivu tawadhu wa khushu' wa tmi'inan zote hizi ni maana za neno hilo wa fi anna istishara faida pili anna istishara martabatu alihsan tazidu alabd imanan kwamba istishara mtu kuhisi ni sehemu أو نمرتبة من مراتب الإحسان أما إحسان هو أن تعبد الله كأنك ترى ويقول كهيسي هي مرتبة ننفاسي كتك نفاسي أركان ماذا الإحسان أما نموجد واضح جمهيل ساسا تزيد العبد إيمانا تزيد يعني تزيد العبد إيمانا أي تزيد الأمر عبد إيمانا au linamzidishia mja huyu nini imani Tuko pamoja? Eh? Jambo hilo linamzidishia nini? Imani. Allah anasema alladhi yaraka hina taqu yule ambaye anakuona wakati unasimama wataqallubaka fi sajidin sawa na kule taqallubaka fi sajidin bimaana qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujuduhu na kile kisimamo chake eh kurukuu kwake na kusujudu kwake Allah anafanya nini anakuota baada ya mashaikh tayib kwa hiyo ikiwa haumuoni natakiwa uishi kwamba Allah unamuona na kama haumuoni basi anafanya nini anakuona alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin wa fi anna ala du'ati alkhair Faida nyingine pia katika nukta hii ni kwamba inatakiwa kwa walinganiaji wanaolingania katika kheri al-inaya bi sha'ni al-ibadat eh, kutilia umuhimu jambo la ibada umuman kwa ujumla wasalata khususan na sala kwa ujumla na sala kwa ujumla kwamba madai watakiwa atilie umuhimu swala la ibada hususan pia sala wazi ففي ذلك نفع متعدي katika kulifufia hilo kuna manfaa yenye kusambaa na kuenea min haythu ziyadati al-iman katika hali ya kuzidi imani wal himma na nini na himma bidi mimma yaj'aluhu na linakuwa ni katika mambo yatakayomfanya huyo dai yanshatu fi nashr nashri alkhair anachangamka katika kutangaza nini khairi fayanfa'u Allahu ta'ala an-nasa bi'ilmihi wa amalihi basi kwa sababu hiyo Allah atawanufaisha watu kwa elimu yake na amali yake yani mtu dai kupupia swala la ibada na hususan swala la sala jambo hili faida yake si kwake yeye tu bali faida hii inaenea kwingine Allah tabaraka wa taala atawafanya watu wawe pia ni wenye kunufaika na elimu yake lakini pia vile vile watu watanufaika na nini na matendo yake واضح نعم وقوله ويأس مما في أيدي الناس تعيش غنيا فيه أن الاستغناء kutosheka amma fi aidhi nnas na yale yaliyokuwemo katika mikono ya watu ni kutosheka kutokana na mali za watu min asbabi quwwati tawakkul ni katika sababu za utege, utegemeaji wa hali ya juu yani min asbabi quwwati tawakkul katika sababu zinazomfanya mtu awe ni mwenye tawakul ya hali ya juu ni nini? Ni kutosheka na vile vilivyomo kwa watu, akawa hahitaji, anaona ni vitu vya kawaida. Baadhi ya mashaya quwwat tawakkul wa ihsanu dhanni billahi ta'ala. Lakini faida nyingine ni hilo litamfanya awe na dhana nzuri na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Hayo yako wazi. Ukiwa na tabia hiyo yani kama hutokuwa na tabia hii ukawa wewe kile unachokiona roho atakuchomoka unaweza ukafikia hatua ukaona kwamba Allah hajakufanyia uadilifu hivi jamani kuna watu wengine kwa kweli wako na Mungu wewe uko na ibilisi ha? kuna watu wengine bwana wamejaliwa kwa hivi mimi nimekosa nini watu wanafikia kusema maneno kama haya wa fi anna aula an-nas bil istighna faida ya pili katika kipengele hichi ni kwamba watu wa mwanzo watu wanatakiwa wawe wa mwanzo katika kutosheka na vile vilivyomo kwa watu hum duatul khairi ni madai wanaolingania katika khairi hao wanatakiwa wawe ni mfano katika kuridhika na wasiwe na pupa na kutokwa na ulimi na vile vinavyomilikiwa na watu wengine lianna dhalika kwa sababu hilo min asbabi qabuli nnasi lahum ni katika sababu za watu kuwakubali sawa bitawfiqi llahi ta'ala lahum kwa tawfiqi ya Allah tabaraka wa ta'ala Tunaelewana vizuri. Haya yako wazi mashekhe. Haya yapo. Okay, na mtu amejaliwa kuwa na vijisendi kidogo tu. Ukitaka heshima yako ishuke wewe nenda kabwage shida zako pa. Tunaeleka vizuri. Na atakupenda wakati mwingine, mapenzi yake pia wakati mwingine sio eti kwa sababu unazungumza dini ya sawa sawa anakuona haumsumbui, humuombe. Naam. Ndivyo sivyo. Tunaelewana vizuri na ukiwa unabishabisha hodi kwenye milango yao na heshima inafaa nini na haya tunayaona ikiwa atakuwa mtu ni dai akawafanya wao kwamba anakaribia hata kuwaabudu Sheikh anapindisha mpaka haketi kwa sababu ya matajiri wenye uwezo sinaeleka zote mtu huyu Allah tabarak wa taala anaondosha khairi na nuru na baraka na taufika katika dawa yake kwa ili kulinda heshima hiyo ni kukaa mbali na nini na watu hawa sinaelewa vizuri eh? anataka kuchangia dini aje aje yeye ajue kwamba kuna uwajibu wa kuchangia katika dini sio kumbishia hodi wataka jambo la dini anakuweka nje unapigwa na juu hajui hata heshima ya nini heshima ya mwana wa chuoni almuhim طيب وقول وإياك وما يعتذر منه فيه حرص دعاة الخير ndani ya nukta hii tunahimizwa madai wanaolingania katika kheri ala hifdhi muruatihim, katika kuhifadhi murua murua yao, walbu'd an kulli ma yaj'aluhum mahatan lidhambi, na kujiweka mbali na kila kitakachowafanya wao kuwa ni sehemu ya dhana ya kusema vibaya, mahatan lidhambi wan na kujiweka mbali na kila kitakachowafanya wao kuwa ni sehemu ya kusema vibaya na kufanyiwa naqdi, kutolewa kutajwa makosa, wajiepushe pale jitahadhari na maasiya sababu ukiwa katika sehemu hiyo utakuwa umejiweka katika sehemu ya dhambu kusemwa vibaya lakini pili utakuwa umejiweka katika sehemu ya kufanyiwa nakdi kutolewa makosa na kujeruhiwa baadhi ya mashaikh طيب faida nyingine katika nukta hii ni inayatu duati alkhair eh madai wanaolingania katika khair watakiwa kukupia bimaarifati maqasidi sharia kufahamu makusudio ya sheria wa bi khasati mas'alati al-masalih wal mafasid na hasa katika masala ya maslahi na mafasid fa fi dhalika masalihun kubra katika kulijua hilo kuna maslahi makubwa miongoni mwa hayo suluku manhaji nabii sallallahu fi da'wati linnas katika kulijua hilo faida yake utapita mapito au minendo na mfumo wa mtume sallam katika kuwalingania kwake watu faida ya pili tahdhibul khairi ila nnas utakuwa ni mwenye kuwa eh, kuwa tahbibu alkhair yani watu kuwaonesha khairi na kuwaonesha uzuri wa khairi na kuwavuta katika kupenda nini khairi yani kuwapendezeshea khairi kuifanya khairi hiyo ni yenye kupendeza kwao wazi طيب pili la tatu taalifu qulubi nas kuzivuta na kuzikusanya nini nyoyo za watu haya ndiyo ambayo yameyataja na ndio ukamilifu wa hadithi hii na kutokana na wakati takomea hapa سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته